qorakalar sizlarga o'zlari mana bu oila va boshqa chiroyli mavizalarni qilib berishliklarini va chiroyli fayzli suhbatni Alloh bularning tillariga olib kelishlarini Allohdan so'ragan holatda biz mana bu oila mavzusiga to'xtalmayapmiz inshaalloh biz ramazon sharif oyi kelayotgani munosabati bilan mana shu oyda hammalarimiz fazilatini bilsakda yana bir karra eslab qo'yishlikni lozim topib turibmiz chunki biz faqatgina muborakbod va duo uchun kelganmiz ramazoni sharif shunday bir ulug' oyki azizlar bu ramazonda qur'on nozil bo'lishligi bilan birga bu ramazon oyida alloh yana bir ulug' ibodat ro'za ibodatini ham ayni mana shu oyda buyurdi alloh taolo qur'oni karimda ey iymon keltirganlar sizlarga ramazon oyida ro'za tutishligini buyurdik qandayki sizlardan avvalgilari ham buyurilgan kabi deb marhamat qiladi ro'zani arab tilida savm deb ataydilar savmning ma'nosi lug'aviy ma'nosi bir narsadan o'zini tiyish to'xtatish bo'lsa shar'iy istilohda esa biz bilgan ertalab subhi sodiqdan to shom namozi vaqtiga qadar yeyishdan ichishdan mujomiatdan o'zini saqlashlikka aytiladigan ulug' bir ibodatimiz aytiladi mana shu ramazoni sharif oyining hammalarimiz kirishligini kutib Alloh bergan bu ulug' oyga muhabbatimiz ziyoda bo'lishlik bilan birga bir narsaga ahamiyat berilsa mana shu ramazondan oldin kelgan oylar shabon oylari rajab oylari o'zi alloh taolo juda fazilatli oylardan qildi mana shu oylardan keyin paydarpay bo'lib uchinchi mana ramazon oyida turar ekanmiz shu oylarda o'zidan biz ramazonga tayyorlanib keldik rajab ro'zalarini tutdik shabanda nafl ro'zalarini tutdik hammalarida alloh taoloni buyuk bir ulug' bir ibodatini buyurgan ramazon oyini nihoyat darajada chiroyli bir holatda kutib olyapmiz endi ramazon oyi kirganda alloh taolo jannatning eshiklarini ochib do'zaxning eshiklarini berkitib shaytonlarni iblislarga g'ulu kishanlar soladirgan bir oy kelar ekan mana bu oyda g'aflatda qolmasligimiz kerak azizlar alloh taolo mana bu oyda duolarni qabul qilishligini tavba qilganlarni tavbalarini qabul qilishlikligini o'zi bayon qilar ekan bu oyda tavbalardan qilib allohni iltijosini qilib allohdan so'ragan bir holatda chiqishligimiz kerak ramazon oyida alloh taolo ramazon oyini buyurgan oyatning eng oxirida laallakum tattaqun deb nihoya qiladi laallakum tattaqun shoyatki sizlar taqvodor bo'lsalaringiz deydilar mana shu shoyatki degan so'zni shayx muhammad solih muhammad yusuf hazratlari o'zlarining ro'za kitoblarida mana shu laallakumni shoyatki bo'lsa ham albatta deb tarjima qiladi ulamolar debdilar ya'ni ro'za tutishligingiz albatta sizni taqvoyingizni ziyoda qiladi degan ma'no bor debdilar lekin lug'aviy ma'noda laallakum tattaqun shoyatki taqvodor bo'lsangiz deyapti ammo o'sha shoyatkini albatta deb aytilinadi deb marhamat qilibdilar mana bu narsadan ko'rinib turibdiki ro'za tutgan odam o'zida taqvoni ziyoda bo'lishligini bilish kerak ekan taqvo degani alloh taolodan qo'rqishlikdir hazrati umar roziyallohu anhudan taqvo nadir deb so'raganlarida de, juda judayam oddiy bir arab tillarini o'zlariga xos qilib aytdilarki taqvoda man sizlarga shunday tushuntirib beray dedilar keng bir kenglik bo'lsa yalanglik bo'lsa yam yashil o'tloq bo'lsa yalang oyoq bo'lgan odam o'sha o'tloqqa kirganda tikonlar o'sib yotganini ko'rib tikonni ezib olmasdan undan ehtiyot bo'lib o'tib ketishligi mana bu taqvo deydi o'zi asli arablarda deb hazrati umar aytgan ekanlar mana bu sifatga mana bu zarbul masalga agar e'tibor bersak tikonlarni ezmasdan ehtiyotlab o'tib ketishlik ya'ni mana bu taqvo allohdan qo'rqishlik lug'aviy ma'noda bo'lsa olloh harom qilgan narsalarni ushlamasdan ezmasdan ostalik bilan ehtiyotlik bilan o'tishlik mana bu taqvo degan ma'no ekan. ro'za tutgan odamda o'zida taqvo ziyoda bo'lmasligini ko'rib qolsa ro'za tutishlik bilan unda hech qanday o'zgarish bo'lmasa demak u bilsinki o'sha alloh taoloning buyurgan holatida taqvoga muvofiq ro'za tutolmayapti ro'za tutishlik deganda faqatgina o'zini ochlik qilib ushti yoki chanqoqlik holatda ushlashlik emas balki shuning bilan birga ibodat bilan mashg'ul bo'lishlik o'zini har xil fujur fosiq so'zlardan to'xtatishlik hatto payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam aytdilarki biror kishi ro'zadorga bir janjal qiladigan bo'lsa unga urushga taklif qilsa inni soimun deb javob bersin dedilar men ro'zadorman deb javob bersin dedilar chunki ro'zador odamga jidol va urushli va biror haqoratlik so'zlarini aytishlik mumkin emas mana shu ramazoni sharifning fazilatlari haqida gapirilgan hadisi qudusiyda alloh taolo ro'za bu mening uchundir va men o'zim bunga mukofotini beraman deyishligi ham naqadar bu kunni ulug'ligini ko'rsatib turadi azizlar shuning uchun hammalarimiz musulmon farzandlari ekanmiz payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam haqiqiy musulmon ro'za oyi kirganda xursand bo'ladi va ro'za oyi chiqqanda g'amgin bo'ladi dedilar alloh taolo sizni bizlarni mana shunday holatda qilsin mana bu oy kirayotganda oila quryaptilar yangi birodarimiz musulmon oilasini tashkil qildilar inshaalloh bular mana shu oylarda yanada taqvolarini ziyoda bo'lishligini biz allohdan so'rab qolamiz inshaalloh alloh taolo bularga baxt va saodat shariatga muvofiq hayot bersin azizlar vaqtni hisobga olgan holda biz suhbatimizni bir qisqaroq tabrik sifatida aytdik inshaalloh bu yerda akamlar ham borlar mana husanxon akam tilovat qilib bersalarda keyin boshqa suhbatlarda shomdan keyin ustoz mukarramlar davom etadilar inshaalloh